Vám už zhruba mesiac máme za oknami jeseň roku 2025 ročné obdobie, ktoré má aj svoje jasné dni, ale často sichravé. No a podobne je na tom aj naša budúcnosť, pretože i ona je nejasná a predsa ponúka určitú istotu, ktorú nám predkladá v aktuálnej situácii. Ono je to tak, že ľudstvo ako celok nikdy neťahalo za jeden povraz, vždy to bol doslova boj dobra so zlom a každá strana sa samozrejme považovala za to lepšie. No tej našej dobe, ktorú žijeme, už taká tá pravá ústretovosť a ľudskosť nehrozí. Napokon <laughs> buďme radi aj za tento stav, lebo vždy môže byť aj horšie. História o tom tiež hovorí svoja. Človek to je tvor nepoučiteľný, zároveň túži pomoci a ovládaní. Opačná strana po slobode, ktorá je vždy krehká, všeobecne nedosiahnutelná, pretože dobyvateľ ten si vás nájde, zavali nariadeniami, zákonmi, e, zaradi do kadejakých evidencií. Táto verzia spoločenstva predsa nemôže nechať niekoho pobehovať len tak. No a v tomto priestore e, my si dovolíme a budeme prechádzať od začiatku až do konca spôsobom, ktorý obmedzujú len naše vlastné mantinely, pretože aj petrolejka má svoje hranice, ktoré sa neprekračujú a ponúka teda v tejto chvíli ďalšiu svoju verziu. Buďte vítaní, snad si to až do záveru vychutnáte bez rušivých elementov. Z Banskej Bystrice príjemné počúvanie želá Peter Kršiak. Získal si nás, získal si vás, ten kovový král, heavy metal. a my máme to, čo nám dáva aktuálny kalendár. 19. november, narodeninový deň pre rodáka z Bánoviec nad Bebravou, Paľa Drapáka, ročník 1964. On spevák potrebuje mať taký ten charakteristický hlas, ktorý je ľahko identifikovateľný, no a v tomto prípade sa určite zadarilo. On už na strednej škole sa venoval muzike, neskôr bol lídrom zo skupenia zvaného S-Band. V 86. prišiel do Metalindy, za mikrofónom vystriedal Dušana Horeckého a ešte v tom istom roku ponúkli spolu aj prvý single Každý chce ľúbiť. Na líre Metalinda predviedla pesničku Loď pre 5 miliard, skončila na nelichotivom, najmenej obľúbenom štvrtom mieste. V roku 1990 ponúkli prvý album, z neho najvýraznejšia pesnička Jan Amos Ginovi, ale tá spolupráca s Pavlom Jursom tá sa primetla aj do ďalších pesníček. napokon jeden z príkladov sme počúvali s hudbou Petra Sámela práve kovového kráľa no a došlo aj na ďalšie radové produkty za všetky prachy Svetlo na druhom brehu, Láska holých prenáša Maj Maj ak nebudeme do toho rátať koncertnú noc s Metalindou, tak štúdiovkami sa ešte stali na kolenách. Skús sa do mňa zahryznúť a zavesený v prievane. Ono, samozrejme Metalinda má ešte v ponuke aj biológiu alebo moja hviezda žije, ale to už bola história, ktorú Paľo Drapák neriešil, išiel si svojou cestou a ako solista ponúkol už 4 albumy. Prvý v roku 2002 pod názvom Už prišiel čas. Prabra, tá je o 3 roky mladšia, trojka z roku 2007 a album 12, ten by mal byť už 6-ročným projektom. Tak to sme spomínali v podstate na jeho začiatky, ale postavené to tu dnes v rámci Petroliky budeme mať na iných. Máme tu 20. výročie odchodu Milana Dufka, ktorý sa stal výraznou postavou na tej e, folkovo-country scéne ako súčasť kapely Rangers a v istom období aj skupiny Plavci, lebo pod týmto názvom fungovali v tých 70 -tých, 80 -tých rokoch. No a na strane druhej je Marcela Březinová, ktorý pologuľaté narodeniny si bolo možné pripomenúť práve včera 18. novembra, už 65. v poradí. A keďže tiež je to vokálom slušne obdarená dáma, tak máme niekoľko pesničiek, ktoré by bolo dobré si pripomenúť. No a čo sa týka trikolóry, tak zareagujeme na aktuálne dianie, na tzv. kriedovú revolúciu, pretože máme aj pesničky, v ktorých sa krieda dostala do pozície hlavného predmetu a ako sa s tým popasovali niektorí interpreti, tak to si potom tiež zhruba tak v polovičke pripomenieme. Popri tom sa budeme venovať aj aktuálnemu kalendáru. Z toho historického pohľadu 323. deň, to je práve 19. november, meninový oslávenec na Slovensku, ale aj v Českej republike. Tak to je Alžbeta, nositeľka mena hebrejského pôvodu, Bohu zasvetená, významovo. Je tu aj Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí, aspoň takto to vyhlásila nadácia Svetového samitu žien a pripomína sa to už 25 rokov. Upozorňuje na problém, zvyšuje povedomie verejnosti a vyzýva ich k úsiliu chrániť a podporovať práva dieťaťa, ale každé dieťa by nemalo mať len práva, ale aj povinnosti a to neplatí len o deťoch, ale aj o dospelých. Ono, tá prevencia, aj legislatíva sa snaží chrániť deti, ale všetko má tiež aj v tomto prípade e, svoje hranice, ktoré sa narúšajú. Sú tu obete domáceho násilia a keby len domáceho už pomaly to psychické, fyzické týranie, zneužívanie, to už sa nám prenáša aj do ulic. Máme tu aj Svetový deň toaliet, takže k svojej mise buďte dnes ústretoví, Vyhlásilo to valné zhromaždenie OSN ešte v roku 2013, podľa ktorého 6 zo 7 miliard ľudí má mobilný telefón, ale iba 4,5 miliardy obyvateľov Zeme má dostupnú toaletu, respektíve latrínu a úsilím je zvyšovať povedomie ľudí a podporovať hygienu a sanitu. Medzinárodný deň mužov, aj toto sa vyskytuje v kalendári. Malo by sa to spájať práve s dnešným dátumom. Tak, dobre, zaspieva nám dáma, ktorá má dnes tiež narodeniny, pretože sa pristavíme aj pri rockerke svojho času, potom bola popovou divou a to je už v podstate aj zostalo po súčasnosť, hoci z času na čas sa tam nejaký ten Big Beatik opäť objavil v jej spevníku, narodená v roku 1952, pôvodne Jana Petru, ale v tom hudobnom svete známa ako Petra Janu, lebo už tu svojho času jedna Jana Petru bola. A to vzniklo práve v čase, keď sa objavila v divadle Semafor, kde mala možnosť účinkovať svojho času ešte v tých 70 -tých rokoch, keď sa už zúčastňovala aj amatérských speváckých súťaží a úspešná bola na mladej piesni Výhlave, po čom prišlo práve pozvanie účinkovať v divadle Semafor kde potom nahradila Hanu Zagorovu a zahrala si aj v inscenáciách typu Zuzana Vlázni alebo Kytica, no a po 5 rokoch potom odišla na solovú dráhu. Jej manažérom a neskôr aj manželom sa stal Michal Zelenka. Účinkovala s kapelou Prorok, s ktorou natočila aj prvý profilový album s názvom Motorest v tom 77. a hneď obsadila aj bronzového Slávika alebo bronzovú priečku v Slávikovi. O rok neskôr bola strieborná, potom sa trošku vytratila a v 80 rokoch dokonca hneď trikrát sa jej podarilo v tejto ankete aj zvíťaziť, ale to už bola eh, to už bol jej repertoár o niečom inom. Ten prechod eh, z roku do popu si teraz pripomenieme skôr rokovou záležitosťou, spoluprácou s Petrom Jandom, ktorý pre ňu pripravil hneď dva albumy ale v tom 85. Eh, to bolo o projekte, ktorého titulnú pesničku si teraz aj pripomenieme, pretože jedeme dál. Ty všechno zaspíš, víš, co to dá práce, když ty tvoje fóry vyšelit mám. Nervy ti pasli, teď se začneš kápem, já půl letos Ty se jen chválíš, neposloucháš tóny, tak se sotva můžeš mou ženou stát. tu se pálí okola lilouny, prej, že máš tam zítra s kapelou hrát, máš rád. S kapelou rád! Hej, jen pryč, hned sa sňůra, tak jen křič, na hlavku hlavu Rock and roll, to je víra, že mě znaj, to tě zžírá. Co teď já? jedeme dál. Áno, áno, jedeme dál. Tak to je 24. apríl roku 1985, keď sa v štúdiu Mozarteum stretli členovia kapely Propast. To bola sprievodná formácia Janu na tomto projekte. 11 pesničiek, 7 textárov, najčastejšie Pavel Vrba. Dva kusky dodal aj Mirek Černý a pridali sa Michal Bukovič, Eduard Krečmar, Jiří Oulík, Michal Žantovský, ale aj Šárka Šmitová. Tu titulnú pesničku otextoval práve Pavel Vrba, čo sa týka muzikantov. No tak e, kapelu e, vtedy e, tvorili ako klávesák Petr Malásek, známy aj z aktuálneho diania na hudobnej scéne, lebo neskôr sprevádzal často hlavne Hanu Hegerovú, potom Luciu Bílu, ale bol zúčastnený aj iných koncertných vystúpení. Na, na ehm, bicie Ladislav Malina a bas-gitarista Vladimír Guma Kulhánek, čiže naozaj kvalitná zostava. Petr Janda tiež na gitarku samozrejme, lebo tá je typická pre neho a aj v tejto pesničke bol ako gitarista, ale samozrejme aj ako spevák. Spolužitie hudobníkov, spevákov a umelcov môže mať aj takúto podobu, čo bolo v texte jasne počuť. No a než sa pozrieme ďalej na ďalšie výročie, ktoré tu máme v týchto dňoch, tak poďme sa prejsť historickým kalendárom, ktorý nám opäť ukazuje, ako ľudstvo svojho času si nažívalo. Mnohí cestovali, hlavne Krištof Kolumbus v tomto období, keď pristal na ostrove Portoriko v závere 15. storočia v 1493. v tom 16. uhorský snem v tento deň prijal sústavu zákonov, tzv. tripartitum, ktorými e, s tými zákonmi sa v krajine zaviedlo tzv. nevoľníctvo v 1514. V 1622. aspoň tak hovorí história, František z Dietrichsteina vydal tzv. generálny pardon pre moravských šľachticov, čo síce znamenalo, že neboli popravení, ale konfiškácii majetku sa nevyhli. Založenie Varšavskej univerzity na budúci rok bude jubileum. Stalo sa v roku 1816, o tri roky neskôr v novo založenom učiteľskom ústave v Spišskej kapitule sa začalo vyučovanie. Učiteľský ústav bol tak prvou školou tohto typu nielen na Slovensku, ale aj v celom dovtedajšom Uhorsku. A to je z tých vzdialenejších ročníkov všetko. 20. storočím sa prejdeme už po nasledujúcej nahrávke. To bude spomienka na Jiřího Brabca, ktorý ako ročník 1940 sa stal českým klaviristom, skladateľom, muzikantom, pohybujúci sa predovšetkým v oblasti country music, napokon si aj založil country beat Jiřího Brabca a stal sa aj členom Medzinárodnej asociácie tejto hudby, v 90. rokoch tiež moderátorom celkom úspešného programu Českej televízie Country Express Praha Nešvil. On pôvodne na Pražskom konzervatóriu sa učil hrať na fagot, spolu zakladal aj FAP Orchester a s touto formáciou hral potom aj na klavír, rock'n'rolly, čo bolo vo vtedajšom Československu niečo ešte nevýdané a vďaka tomu sa hrala aj často muzika, v podnikoch, kde by ste to možno ani nečakali, napríklad na britskom veľvyslanectve. V roku 1960 ale ochorel na dlhší čas a kapela si našla nového klaviristu, tak <laughs> si založil inú a pri účinkovaní s Karkulkou, čo bol karlínsky kultúrny kabaret, tak e, už bol ako profesionál zoznámený s Jirkom Grossmanom a zakladal práve e, country beat Jiřího Brabca, s ktorým sa potom preorientoval na modernú country hudbu Kapela si rýchlo našla angažmán v divadle Semafor práve v skupine Jiřího Grossmana a Miloslava Šimka, čo síce trvalo len dva roky, ale stačilo to na dobrý rozbeh. No a potom sa spojili predovšetkým s Naďou Urbánkovou, ktorú mal možnosť e, Jiří Brabec sprevádzať, aj si s ňou zaučinkoval v niekoľkých pesničkách. Jeden taký dôkazový materiál tu máme z mája roku 1983, nie je to nič moc, ale je to pesnička, ktorú otextoval Jaroslav Machega práve. Nič moc je názov tejto skladby. Nade všechno je mu jeho klavír. Vždyť je to moje černobílá láska. 87 kláves a pak teprv já. 88, Naďo, pozor. Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví je. To je přece ta nejpříhodnější doba, ne? Ještě, že klavír ví, Já jsem vždycky žila v domění, že když se mužské rozhobe a ožení, tak jeho lásky plné hlazení patří jenom jeho ž- Mickey. Áno, sú interpreti, ktorí tlačia na pílu a aj tak nič moc nedokážu a nedosiahnu, ale v prípade country beatu sa zadarilo. Prvé vydané albumy, ktoré dostali názov práve podľa kapely, zaznamenali naozaj veľmi slušný úspech, takže už sa v podstate kapele podarilo aj osamostatniť a aj sa prejavoval autorský potenciál v pesničkách, ktoré boli nielen spievané, ale aj instrumentálne a čo skoro sa kapela presadila aj v zahraničí, čo vyústilo teda v to, že v roku 1973 sa Country Beat stal prvým československým takým tým riadným členom Svetovej country asociácia. Kapela v tom čase sprevádzala predovšetkým teda Naďu Urbánkovú, ale aj Karla Kahovca, neskôr tam bol aj Karel Černoch, ktorý bol súčasťou vystúpení. No a prečo dnes teda znela pieseň v podaní aj Jiřího Brabca, pretože tu máme už 22. výročie jeho odchodu. 17. novembra 2003 sa stalo, mal nejaké problémy, údajne finančné, už aj tretie manželstvo, ale ono to veľmi skoro skončilo, pretože rozhodol sa teda obrátiť zbraň smerom k sebe, údajne niekde na nejakej chatke. Manželkou bola vtedy Šárka Resková, ktorá sa tiež ako speváčka dočkala albumu s country beatom, ktorý ju v tom čase sprevádzal. Mali aj malé dieťa chlapca, ale to už je tiež minulosť, inak Filip, ktorý bol tiež jeho manž- e, synom z manželstva s Evou Brabcovou, tak už ako dieťa sa zviditeľnil v pesničke Víc než přítel duete s e, Karlom Černochom a aj s Milanom Drobným si zaspieval sviedi veľký gramofón tá kariéra speváka ale dlho nepokračovala nadviazal na to až potom trošku neskôr no a ešte sú tu aj ďalší traja synovia, nielen Filip ale aj nevlastný syn e, Filip by mal byť a Ota, ktorý sa stal hudobníkom, tiež nevlastný syn a potom ešte Dominik, takže štyria chlapci ale muziky kopec a 17. novembra si pripomíname ešte jeden odchod, ktorý si o chvíľočku aj pesničkovo priblížime a než sa tak stane, opäť sa prejdeme teda tým historickým kalendárom 20. storočím, keď to bolo teda dosť dramatické v tie 40. roky napokon druhá svetová vojna, čo si budeme hovoriť v Prahe aj Reinhard Heydrich než došlo k tomu atentátu, tak mal aj iné aktivity a v tento deň si údajne v roku 1941 nechal ukázať české korunovačné klenoty. Ono to mám pocit, že bolo potom aj sfilmované. V rámci druhej svetovej vojny o rok neskôr došlo na bitku pri Stalingrade, keď sovietské jednotky pod vedením generála Georgia Žukova mali možnosť započať útočnú operáciu, ktorá obrátila výsledok bitky v prospech Sovietskeho zväzu a jemu blízkych armád. Potom v 44. na priamy zásah úradu propagandy bolo pozastavené vydávanie časopisov na našom území, čiže Elán, Tvorba, Cirkevné listy mali smolu. Dnes sa zastavujú tiež, ale ono sa to skôr vypína, než sa zablokuje nemecké vojenské jednotky a vypálenie obce Tokajík. To sa tiež spája s rokom 1944 a na toto by sme tiež nemali zabúdať. Nemusia sa nám už ospravedlňovať, lebo to sú veci, ktoré sú neospravedlniteľné, ale určitá úcta by tu našim smerom prejavovaná mala byť, ale toto tiež môžeme hrach na stenu hádzať a napokon mnohí z našej strany o to tiež nejak neprejavujú záujem. Rok 1946 vo Francúzsku v Paríži sa začalo prvé zasadanie generálnej konferencie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru. On to má názov UNESCO. Rainier III, ten bol slávnostne intronizovaný za monacké knieža v roku 1949. Tým kniežaťom bol až do svojho odchodu 6. apríla 2005. Keď sa už teda aj pozrieme do toho 2005. vtedy bol princ Albert II zase e, slávnostne intronizovaný za monacké knieža, kde teda vystriedal svojho otca a udialo sa to práve v tom istom termíne. Ďalšia udalosť, e, ktorá nám z toho 20. storočia vyskakuje rok 1957 za nového československého prezidenta bol vtedy zvolený prvý tajomník ústredného výboru komunistickej strany Československa Antonín Novotný. Prvá úspešná implantácia umelej srdečnej chlopne v Československu to sa spája s rokom 1963. O 5 rokov neskôr futbaloví priaznivci tlieskali legende menom Pelé, dosiahol gól s poradovým číslom 1000 počas svojej kariéry v sieti údajne vo všetkých zápasoch dohromady 1281 gólov. Ťažko povedať, či to niekto naozaj spočítal tak, ako sa veci diali, alebo ich bolo viac, prípadne menej. Rok 1969, Apollo 12, sledované pristálo na mesiaci. Astronauti Charles Conrad a Alan Bain eh, vystúpili na jeho povrch. Chuck Berry, ten bol rád, že nemusí chodiť eh, po mesiaci a už bol rád, že nemusí chodiť ani za mrežami. V 79. opustil väzenie. Bol tam za nezaplatenie daní. Pred 40 rokmi v Ženeve sa uskutočnilo po viac ako 6-ročnej prestávke stretnutie lídrov Spojených štátov a Sovietskeho zväzu. Bola to v podstate prvá schôdzka medzi vtedajším americkým prezidentom Ronaldom Reaganom a najvyšším predstaviteľom Sovietskeho zväzu, ktorým bol Michail Gorbačov. Rok 1989, tak často ho máme v ústach, až to už pomaly má nepríliš dobrú chuť. V rámci tzv. nežnej revolúcie v Bratislave vzniklo politické občianske hnutie verejnosť proti násiliu. Česká strana nezaostávala. V činohernom klube v Prahe založili občianské fórum. No a čo sa týka 90. rokov, tak v 94. Ono sa to aj na Slovensku dialo, ale v Českej republike končila druhá vlna tzv. kupónovej privatizácie a počas krátkej doby sa 100 miliardové štátne majetky ocitli v rukách nových vlastníkov. No, krásna rozprávka pre mnohých, ale aj s trpkým koncom, lebo potom ste sa tie kuponové knižky nie a zbaviť. Vo Vatikáne v 96. prijal vtedajší pápež Ján Pavol II kubánskeho prezidenta Fidela Castra. No a 97. rok ten bol o udalosti, ktorú mnohí pokladajú za Čiernu moru. V Spojených štátoch sa rodičom narodilo hneď 7 detí, 4 chlapci a 3 dievčatá, 7 morčatá. To nie je každodenná udalosť. Mnohí sa hrozia, keď už majú trojčatá, respektíve aj dve deti naraz sú problém. Aktuálne už pomaly aj jedno, ale sedem naraz. No, klobúk dole, ak to ustáli. Informácie o tom, ako sa im darilo a ako sa im darí dnes, tak o tom správa nič nehovorí, ale snáď sú všetci zdraví a majú sa radi. My si teraz pripomenieme dámu, ktorá už po tomto svete nepobehuje. 17. november a rok 2010 uzavrel životný príbeh, ktorý sa začal 21. apríla roku 1940, takže mala 70 rokov a pár mesiacov. Stala sa speváčkou, populárna predovšetkým v prvej polovičke 60 rokov. Nájdeme tam viacero úspešných pesničiek, hlavne Babičko, nauč mne Charleston, alebo Zlaté střevíčky. Edita Štaubertová, to bude dáma, ktorú si teraz pripomenieme v nahrávke, ktorá vznikla ešte v novembri roku 1964. Ten tradicionál otextoval Wilda Dubský, dal tomu názov Zlaté střevíčky. Moje střevíčky jsou jako ze zlata, když je mám, připadá si hrozně bohatá. Ty si vezmu jen onen slavný den, až si sednem do kočáru, jak se pěkně třpytí, jak se zlaté svítí, když ty střevíčky pěkně jdou tou zlatou uličkou. Na své staré penžo nemám vůbec čas, je to dávno, co ztratilo svůj zlatý hlas. Onen slavný den bude nalezen, až si sednem do kočáru je sestra Luz a mladší bratr Ben. Budou krásní v těch černých šatech onen den, ale nejvíce zlaté střevíce, až si sednem do kočáru ty a já. Ach, jsou samé zlato, ty stojí za to zlaté střevíčky na nohou, ty tolik krásnej jsou jak se pěkně třpití, jak se zlatem svítí, když ty střevíčky pěkně jdou tou zlatou uličkou. Potom řeknu bohem děti, musím jít, odcházím tam, kde věčně zále. zlatých 16 let budu bohata, celá ze zlata, až si sednem do kočáru ty a já. Ach, jsou samé zlato, ach, ty stojí za to zlaté střevíčky na nohou, ty tolik krásnej jsou, jak se pěkně špití, jak se zlatem cítí, když ti střevíčky pěkně tou uličkou sme sa teda prešli v Črievičkách, teda nie všetci samozrejme. Nám ostatným stačí akékoľvek iné topánky. Edita Štaubertová na počiatku 60 rokov bola ešte predavačkou topánok, takže zlaté střevíčky celkom aj hodná pesnička pre ňu. Objavil ju skladateľ Karel Mareš, uspela potom práve so skladbou Babičko na učmie Charleston, autora Ludvíka Podejšťa a stalo sa to jedným z hitov vtedajšej doby. Český rozhlas dvojka potom túto pesničku vybral aj za hit roku 1961 vo svojej kolekcii a na akcii 100 hitov republiky. V 71. tiež účinkovala v údobnej komédii Zdeňka Podskalského Alfonska Rásek v Lázních, ktorý bol titulom, v ktorom bolo možné vidieť viacerých úspešných kolegov, hlavne z toho hereckého sveta. No a viac menej sa potom už vytratila ďalšie pesničky už nepribúdali k tým, ktoré boli spomínané ešte možno skladby ako Kde máš vlasy véno, Náhodou alebo Dominiku Niku Niku čo je tiež výrazný titul svojej doby. No a dnes aspoň takýmto spôsobom sme si pripomenuli túto dámu. Keď ešte pozrieme do toho historického kalendára, tak už nám tam zostávajú len v podstate dve udalosti. Rok 2004, vtedy Severné Slovensko zasiahla silná výchrica, najviac zničila Vysoké Tatry, zničený bol porast na rozlohe zhruba 12,5 tisíca hektárov, a poškodilo to množstvo stromov, aj dve obete na životoch oficiálne. No a čo sa týka svetových dejín, pred 13 rokmi americký prezident Barack Obama ako prvý úradujúci prezident Spojených štátov navštívil Mianmarsko, ktoré sme dovtedy poznali pod názvom Barma. Menili sa dejiny aj tam. No a čo sa týka životných príbehov jednotlivcov, to sa ešte bude mať možnosť rozoberať, ale my pri country music teraz zostaneme, dokonca aj pri téme Zlato môžeme ešte chvíľočku posedieť, pretože od e, črievičiek preskočíme k zvonom. Zlaté zvony, to je nahrávka zo 4. marca roku 1971 No a pod pesničkou podpísaný ako autor hudby Leopold Korbaš, ako textár Milan Dufek a práve to je postavička, ktorú budeme teraz spomínať, pretože 17. novembra uplynuli už dve desaťročia od jeho odchodu. Bol spevákom, skladateľom, gitaristom, flautistom, zakladajúcim členom kapely Rangers, v tomto prípade teda aj textárom nasledujúcej singlovej záležitosti. Du, du, du. to vidí svět je, tam za vodou z nebe, modrou Zítra druhý řek tě čeká, nebudeš mít strach, co leká. Zítra zlaty zlatý budou snít pro nás, to je pro nás. Neslyší, neslyší, co zvony, co zvony, neslyší, neslyší, co zvony, co zvony, jenom když Kazony zlatý budou snít pro nás, to je pro nás. To je pro nás. Doma ty, co zná, jak bolí, sám mít ten ruce bolí. Jdou na loď, která za štěstí vyráží. Celý den tam tráva voní, poslouchej, ty zvony zvoní. Zítra zvony zlatý budou snít pro nás, o slyší, ty co zvoní, neslyší, to zvony dudí, jenom štěstí, haleluja vysádí. Pršel teď na nás čeká, bude plout jak náručníka, zítra zóny zlatý budou snít pro nás, o je pro nás, o je pro nás. Áno, ďalšia pesnička, ktorá uľahčila potom premenovávanie na počiatku 70. rokov, lebo tie lodičky voda ako takáto sa vyskytovalo veľmi často v pesničkách podobných zoskupení a tak keď bolo potrebné, lebo doba si to vyžadovala, respektíve tí, ktorí ju ovládali, tak už tu neboli Rangers a iní jazdci už na hudobnej scéne sa pohybovali. To by mali byť práve tí z Banskej Bystrice tak e, došlo na premenovanie na plavcov a veľmi často sa aj tá voda potom využívala a aj obrázky, ktoré potom pribúdali na albumy a single, tak tiež sa točili práve okolo tohto skupenstva. Milan Dufek, narodený 6. mája roku 1944, tak mal zhruba 20 rokov, keď sa s Antonínom Hajkom dohodli tiež na vode, na Lužnici, že založia kapelu. No a kamaráti im potom z nedalekého gymnázia priviedli dvojicu Mirek Říhošek a Honza Vančura, ktorí tam hrali Big Beat s Janom Hamrom mladším, ktorý sa neskôr tiež preslávil e, vďaka muzike k titulu Šialene smutná princezná a potom aj emigráciou. No a do kapely pristúpil aj Jiří Weiser, ktorý bol spolužiakom z ČVUT a v tejto zostave odohrali aj prvý koncert vo Vinohradskej Sokolovni za pivo a párok, čo bolo obvykle platidlo pre kapely a tí ani veľmi nenamietali, mali radosť, že si vôbec môžu zahrať, to už je 60 rokov od tohto momentu. No a nasledovali koncerty na Karlovom námestí v budove ČVUT, Konferenciérom sa stal Mirek Černý a do kapely prišiel ešte Radek Tomášek, privedol vtedy aj prvú a jedinú speváčku na dlhé roky, Jarku Hadrabovú. Ono si tých speváčok potom kapelou prešlo viac, ale ešte v tzv. dobe kamennej e, Lída Halerová, Hedvika Peterková, Eva Pličková, Jitka Mikulecká, Jirina Jakubův a mnohé, mnohé ďalšie, ale Jarka Hadrabová, tá bola posledná v poradí a už sa potom viac menej všetko sústredilo len na mužskú zostavu a účasť na prvej porte v roku 1967 zostáva tiež nezabudnutelnou aj prvý koncert na Slovensku v hale PKO Parku kultúry a oddychu v Bratislave v 68. to bolo opätovné víťazstvo na porte a prvá platňa vo vydavateľstve Panton ako druhého moderátora si vtedy Mirek Černý pozval kolegu z práce od rysovacej dosky inžiniera Petra Nárožného, ktorého snáď tiež dnes už netreba predstavovať, pretože sa stal skvelým hercom. No a kapela sporadúvala pravidelné mesačné koncerty v sále dopravných podnikov. Repertoár sa rozširoval. My teraz skočíme trošku bližšie k súčasnosti, lebo nasledujúca singlovka z júna roku 1980, to už vydané pod hlavičkou Plavci, Napokon sa to aj objavilo na albume s názvom Otvíráme plovárnu. To je profilovka, ktorú vydavateľstvo Panton ponúklo v tom istom období, ale ako single sa to objavilo na malej platni aj s pesničkou Slunovláska e, v tomto období. No a táto skladba aj vďaka textárovi tohto titulu menom Milan Dufek dostala názov Krajina oblých kopců. Krajina oblých kopců cesty, co od někud někam jdou. Jsou silnice, jsou stezky, nastup a být svou. Dálka je oponou, z dálka je oponou. Před sebou jenom obzor, za zády pocení měst, pak snad styčený palec sveze tě jednou z cest. Dálka je oponou, z patníků dálka je oponou. oblých hor pokorníci ve mnoha poutníků. Na lesní plani spí plátěný dům romantiků. Pázor je oponou, poutníků pázor je oponou. Co jen písní oni chtěli hrát, Navštiv je básníku, jenom vítr, jednu píse znám z oblízkaného matíku. Otolce vonící, vysočinou otolce vonící, vidíme. Tu tiše na sebe, lesy, kopce i cesta má vede na horu tam. Až jsou to kupé bez Vysočinou. Vysočinou. Vysočinou. Vysočinou. Vysočinou. Prechádzame sa krajinou oblých kopců, v tomto prípade Milan Dufek nie len textárom, ale aj skladateľom. No a album ponúkol aj ďalšie pesničky, takých známejších Trpasličí svadba s textom Zdeňka Svieráka, hudba Jaroslava Uhlířa, ktorá sa potom neskôr objavila aj na iných projektoch, myslím hudba Jaroslava Uhlířa, lebo táto pesnička, keď tak už potom na nejakých tých výberovkách No a aj album, ktorý oprášime o chvíľočku, Erb toulavého rodu, bol tiež o Jardovi Uhlířovi, ale aj o Karlovi Šípovi, však napokon titul Inženýrská, čiže promovaní inženýři je dostatočne známy. Vydavateľstvo Suprafon ho povyťahlo aj v tomto období, zhruba pred tromi týždňami. Záver októbra vyšiel poprvýkrát digitálne je už k dispozícii tento produkt a dá sa povedať, že tých 12 pesničiek také moderné country svojej doby dodnes patrí medzi celkom zaujímavé diela nielen titulná pesnička, ale aj skladby ako Nejsem dům hrúzy, Mám rád swing, Ádur, Oči tvé lžou, Nejlíp, alebo nedávno Byl jsem školák, sa zaradili medzi známejší aj tá, ktorú si o chvíľočku pripomenieme a kde sa aj o hudbu, aj o text práve Milan Dufek postaral, aj o tú interpretáciu s Jiřím Kalešom. To po tej skladateľskej stránke dával dohromady, ale než sa tak stalo, tak si Rangers prešli aj ďalšími ehm, peripetiami. Tam na počiatku tých 70 rokov bolo treba teda zmeniť názov na plavcov, ale už mali na svojom konte aj prvý milión predaných platní v Československu a to už v roku 1970. No a eh, ono objavila sa tam na konci jednej výbornej kritiky veta Proč se těch šest sympatických chlapců jmenuje jako američtí zabijáci ve Vietnamu? Dnes by už sa samozrejme nepísalo, že zabijáci z Ameriky, lebo tak to sú mieromilovní vojaci. Tak eh, to bol aj názov elitnej jednotky Rangers, tak príčinou tlaku Prago koncertu potom došlo k tomu premenovaniu a na scéne už boli plavci a v roku 1972 kapela mala možnosť a aj to stihli vraj odohrať 310 koncertov tak si to skúste rozmeniť na drobné 365 dní 310 koncertov samozrejme boli tam aj tie dvojáky takzvané to znamená popoludní a večer sa hralo na jednom mieste, lebo inak by sa to určite nedalo postíhať. Napokon bolo treba aj cvičiť nové pesničky, prípadne nahrávať, objavili sa v televízii, to by jednoducho inak zariadiť nešlo. V tom 73. na dlhší čas ochorel Honza Vančura, v tom čase Petr Nárožný hostoval v Semafore a keďže divadlo bolo jeho snom, tak odišiel hrať do súboru Miloslava Šimka s Luďkom Sobotom a práve Miloslavom Šimkom a ku koncu sezóny zatúžil po solovej dráhe aj Radek Tomášek. Takže došlo k e, deleniu sa, ale ako konferenciér sa vtedy objavil na scéne Ludek Nekuda, takže aj spojenie s ním bolo pre kapelu určitým, dá sa povedať, že novým vetrom. Potom si zahrali v roku nasledujúcom dokonca mesiac v Buenos Aires, s naštudovaným španielským programom vyrazili aj na Kubu. k Nekuda potom odišiel z divadla Y, ale prišli Jan Vala a Jiří Vimr. Takže stále sa to menilo, koncertov potom už bolo menej. V 75. vraj iba 256. No a odchod Jiřího Valu a Jiřího, Jana Valu a Jiřího Vimera v 76 tak e, to už bola zase trošku iná kapitola. No a aj rozdelenie sa s Ľuďkom Nekudom v 78., ktoré už bolo definitívne, prinieslo kapele potom iné možnosti a potom už aj nové zoskupenie, lebo Jiří, Kalez, Jiří Jirásek, tí sa v kapele objavili na počiatku 80 rokov a už sa aj e, to hranie zmenilo, predsa len boli tak viac elektrický než akustický a ono to bolo cítiť potom aj z jednotlivých nahrávok. Preto mierime teraz práve k tomu projektu, ktorý e, si pripomenieme pesničkovo, čiže album Erb Toulavého rodu, ktorý tom, v tom 83. bol točený, v roku nasledujúcom ponúknutý na vinilových nosičoch a aj s pesničkou nazvanou Sejdeme se urota. Sejdeme se urota. přímo železné zázemí. Regál sama dobrota, železářství urota. Pak chce to je pár grifů znát, i armatura umí hrát. Na vše hrajem do roka, z železářství urota. Jsme spolu v jednom klubu, je to klub železných not. Jsme spolu v jednom klubu, nástrojů značky rok. Vše ostatní je slabota, máme aparáty od rota. V nejnovější pro progres hraje Rod Klub Jazz klubu, je to klub železných not. Jsme spolu v jednom klubu, nástrojů značky rok. Vše ostatní je slabota, máme aparáty od rota. V nejnovější pro progres hraje Rod Klub Jazz. je slabota, máme aparáty od rota. V nejnovější pro progres hraje Rod Klub Jazz. <laughs> oh yeah. Hraje Rod Club Jazz, ale hrajú hlavne plavci. V tom 84. vďaka španielskému programu sa dostali až do Mexika. Považovali to celkovej histórii za jeden z najkrajších zážitkov, ale už potom dochádzalo aj k rôznym eh, rozchodom a odchodom. Honza Vančura sa v 87. rozhodol pre zmenu, ale žiaľ v 89. na konci roku postihla kapelu Osudová rana. Po ťažkej chorobe zomrel kapelník, duša kapely, vtedy stále ešte plavcov Antonín Hájek. Na jeho miesto nastúpil Jan Podjukl, a kapela sa v roku 1990 vrátila k názvu Rangers a aj keď si každý myslel, že ehm, je stále kapela niekde v zahraničí, nebola to úplne pravda. Začali pracovať na novom repertoári, no a došlo aj k tomu, čo si už o chvíľočku pripomenieme, keď sa pozrieme do tých 90 -tých rokov. Mirek Říhošek to na jednu zo skúšok priniesol album americkej kapely New Christy Minstrels a zapáčili sa pesničky, tak sa povyberalo to najlepšie zo spevníka e, tejto formácie, otextovalo sa to do češtiny, Petr Rada pomohol, niečo otextoval Honza Nedviet, ktorý sa s Františkom tiež toho zúčastnil, prišli ako hostia aj Jarka Hadrabová, Irena Budvajzerová, a Robert Křesťan, takže bolo v štúdiu celkom plno. Kapela Rangers v tom čase fungovala v zostave Jiří Vajzer, Milan Dufek, Mirek Říhošek, Jiří Kaleš, Luboš Řehák a Jan Podjúkl. No a takto sa dalo dohromady zhruba 14 pesničiek, ktoré sa objavili na albume a jednu z nich by sme si teraz mohli pripomenúť, ako to teda kapele Rangers spievalo na počiatku 90 rokov, napríklad titul s názvom Hory a nížiny. sa dalo tiež nájsť viacero dôkazov, návraty aj k pesničkám z predchádzajúcej doby, ale aj pribúdajúci nový repertoár. Ešte jednu skladbu si pripomenieme, tá už bude trošku mladšia zase, z 96. roku a z albumu, ktorý dostal názov Stalo se na západe. A čo je zaujímavé na tomto albume, tak to je niečo ako príhovor ktorý ale písal v tom 96. Honza Nedviet. A ten sa rozhodol popísať to celkom zaujímavo. Snáď taký krátky citát. Čistému vše čisté učil mě děda kdysi dávno, když ještě žil a já jsem mohl spokojeně spolehať na jeho odpovědnost za můj hudební vývoj. Miloval Smetanu, Wagnera, Janáčka a Hašler byl pro něj nejvyšší úlet který si mohl dovolit obyčejný člověk narozený na přelomu 19. století. Kvůli Hašlerovi se naučil hrát na kytaru, protože jeho představa o naší hudební výchově také končila u Hašlera. To byla poslední eh, trivolnost, eh, kterou nám dovolil. Nestíhal, vlach nás vábil víc než ty nejzamilovanější Hašlerovi protest songy, no a po prvních deskách z Rangers – sme přestali s bratrem chodit i na jeho piano, přestože nám za každou hodinu byl ochocen dávat 3 korunu, což tenkrát eh, koštovalo kupu energitu nebo dvoje partizánky, ale my jsme nebyli generace poživačných e, telejedlíků. Náš život byl vždycky ve znamení aktivit Tátové seděli u rádií a poslouchali svobodnou Evropu odladěnou všelijakými udělátory a my jsme se učili písničky, někdy i básničky. Loď Jambí jsem uměl dřív než líbat, ale líbat jsem uměl dřív, než jsem se oženil. Taky výhoda. <laughs> No a nikdo z tohoto světa už nemůže prožít atmosféru 60. let, do kterých, co já pamatuji, zapadá zrození Rangers a díky jakémusi uvolnění, které nechci ani nazývat, měl národ radost a to velikou. Děti ve špajzu, máma není doma, ze semaforu jsme chodili doslova uplakaní smíchem, z Rangers vyspívaní a asi taky rozesmátí, protože tehda jsme se smáli z podstaty. Každou písničku, kterou zahráli, jsme znali už na koncertě, a to mohla být ještě teplá, jak říkáme novinkám. Kde pak jít za nimi do šatny nebo tak, nikdy by si to nedovolil. Ani já o Rangers jsem si myslel, že to jsou mý vrstevníci, nebyli i byli. Jejich hudba byla a je do dneška něco, co mě ovlažuje. Taky jsem hrál všelijaké trempárny a jiné podměsíční songy, ale Rangers byla vysoká škola umění a je. No a oni spolu aj zaspievali nejakú tú pesničku, ale to, čo budeme počúvať ako bodku za našim dnešným spomínaním na Milan Duvka, ktorý mal rád aj potápanie a to sa mu stalo tiež osudným v Kolumbii, kde bola kapela koncertne. Tam došlo k tej nešťastnej kolízii s člnom, keď sa vynáral a žiaľ teda malo to fatálne následky a Napokon sa to teda toho 17. novembra 2005, mal 61 rokov, aj definitívne skončilo. O to bude možno viac zimomriavok pri počúvaní pesničky, ktorá nám urobí bodku za tým našim dnešným stretnutím, pretože dostala názov Dej Bože môj a viac už snáď nech prehovorí samotná nahrávka. Dej Bože můj, dej mi dobře žít, postavit a přátel mohl bys mi dát do srdce to snad smím si přát. Chci najít řád v tom, jak věci jdou. Dobré i zlé snad smím si přát. sám, když chci víno pít, chci tíhu nést, chci se také smát, buď vůle tvá, dostat smím si přát. poslať sny Tak v tomto prípade k opäť Petr Rada, s ktorým Rangers práve v tom 96. spolupracovali a postaral sa o všetky texty na tento produkt, všetkých 15 pesničiek. Ako host Irena Budweiserová, v tom čase členka Spiritual Quintetu ale bola výraznou vokalistkou, stala sa výraznou vokalistkou a preto došlo aj k tejto pozvánke a dnes práve touto komornou záležitosťou sme si pripomenuli rok 1996 následne došlo aj na koncerty ešte v Austrálii a v 98. platinová platňa od vydavateľstva Bonton za CD 21 krát Rangers, takže stále bol záujem a tie koncerty navštevované aj v tom ďalšom období. No, Milan Dufek dnes bol teda v hlavnej úlohe, hlavne ako interpret, ale ešte tu máme aj iné témy, ktoré sa dajú rozoberať, keď sa pozrieme na ten hudobný kalendár, zo svetových hviezd možno spomenúť Davea Guarda, rodáka od San Francisca, ročník 1934, ktorý sa stal hráčom na banjo v kapele Kingston Trio, takže od toho country sa ešte tak veľmi nevzdialime. San Francisco bolo od eh, druhej polovičky 50. rokov jedným z centier americkej hudby a v tej dobe začínali aj popové kapely, jednou z nich bola tiež trojčlenná, taká pop-folková formácia Kingston Trio, ktorá vznikla v kalifornskom Palo Alto v 57. roku, to bol Dave tých 23, úspešní boli na prelome 50. a 60. rokov a ponúkali tiež pesničky, ktoré si získali pozornosť, dvakrát získali aj cenu Grammy Dave zomrel v marci 1991, mal 56 rokov. Hank Medres, rodák z Brooklynu, spevák kapely Tokens, ročník 1939. Ten sa dostal do vokálnej formácie, ktorá vznikla ešte v 55. na strednej škole v Brooklyne a Jedným z jej členov na počiatku svojej speváckej dráhy bol aj známy Neil Sedaka. Ten sa ale rozhodol potom pre solovú dráhu a populárni oni boli potom hlavne v, dru- v prvej polovičke 60 rokov a tiež sa celkom zadarilo. 7 štúdiových albumov, popularita potom v závere 60 rokov poklesla. Samotný Hank e, zomrel v júni 2007 v New Yorku, mal 68 rokov No a minulosťou je aj príbeh e, rodáčky z Tel Avivu z Izraela, speváčky, herečky menom Ofra Háza, ktorá bola ročníkom 1957, na verejnosti vystupovala už od svojich 13 rokov, aj si zahrala vo filmoch, v dvoch. Popularitu ale získala najskôr doma v Izraeli, produkovala takú angloamerickú tanečnú hudbu s kombináciou piesní z rodného Izraela, No a prvý album ponúkla v roku 1974. V Európe sa presadila v 83. roku druhým miestom na Eurovízii, ktorá sa konala vtedy v Mníchove. No a tiež ponúkla aj album úspešný v novembri roku 1988. Zomrela ako 42-ročná vo februári roku 2000, takže už je to štvrtstoročie tiež minulosťou tento príbeh. Ťažko povedať, koľky sa ešte vracajú k interpretom, autorom tohto typu. No ale súčasnosť tá už je o niečom inom. Častokrát je prepisovaná podľa toho, ako sa to komu hodí No a to písanie, to je v aktuálnej dobe veľmi často spomínané, lebo niekomu skrsol v mysli nápad, za ktorý sme my eh, v 80 rokoch boli kritizovaní, keď sme to robili a to sme kreslili len šípky po cestách, po chodníkoch, keď sme sa hrali hru, ktorá bola o dvoch skupinách detí. Jedna šípky kreslila a utekala pomedzi činžiaky na sídlisku a tá druhá mala za úlohu tú prvú skupinu potom hľadať podľa tých šípiek. Samozrejme dávali sa aj tzv. klamlivé šípky, kde ktoré za rohom končili a keď sa tí, ktorí išli v druhej skupine, snažili tú prvú nájsť, tak častokrát narazili práve na tú klamlivú šípku a museli sa potom vrátiť k tej križovatkovej. No ale našťastie prišiel dážď, všetko zmil, takže nebol problém. Dnes by nemal byť tiež problém, hoci sa na tých chodníkoch objavujú naozaj rôzne veci a my si pripomenieme pesničky, ktoré pojednávajú o kriede ako takej, pretože sa svojho času táto téma ocitla aj v textoch. Začneme singlom, e, ktorý bol ponúknutý cez vydavateľstvo Opus v roku 1973 Textármi sa stali Jan Strasser a Tomáš Janovic. Hudbu k pesničke písal Ali Brezovský a s orchestrom Gustáva Broma. Túto skladbu naspievala Eva Sepešiová. A pieseň má názov Farebná krieda. No a už z toho textu bude jasné, ako deti postupovali už v 70 rokoch, keď sa dostali k tomuto, k tomuto výrobku a Samozrejme, vždy je to o tom, že sa to dá použiť aj v dobrom, aj v zlom slova zmysle. bieda, tak <laughs> to bolo vďaka básničke Kristy Bendovej. Bola raz jedna trieda, v tej triede bola krieda, tá krieda bola biela a bolo jej veľmi veľa. Prišiel ale Miško Šuška, respektíve Muška najskôr, Šuch kriedu do vrecúška, potom prišiel Ďurko Hruška, tiež Šuch kriedu do vrecúška, až ten Šaňko bol Šuška, ktorý potom prišiel a tiež šuch kriedu do vrecuška, vo vreckách bola krieda, nemala kriedu trieda. Potom muška, hruška, šuška, čo skryli kriedu do vrecuška, našli si plúotik dáky, čmárali haky, baky a žiaci v triede veľkú nulu písali prstom na tabuľu. Môže byť, že trošku ubudlo kriedy, lebo každý sa chcel pridať či už na jednu alebo na druhú stranu tých aktuálnych písateľov dejín No ale inak taká krieda ani nevieme možno, ale už pred rokom 1800 sa e, v školách začalo riešiť, ako postupovať pri písaní na veľké tabule. Žiaci písali na voskové alebo bridlicové tabuľky. Učitelia používali uhlík alebo pieskové tabuly, tabule a Škótsky pedagóg James Pilans ten zaviedol prvú veľkú nástenú tabuľu a začal na nej písať bielou kriedou, čím vytvoril základ tzv. modernej výučby pre celú triedu a neskôr sa to samozrejme rozšírilo. Používanie tabuľa kriedy hlavne do škôl v Spojených štátoch. Stále ešte hovoríme o začiatku 19. storočia, kde sa ukázalo, že teda ide o efektívny nástroj pre hromadné vyučovanie, No a tabuľa a krieda sa stali štandardnou pomôckou potom aj v školách po celej Európe. Vznikli aj prvé e, továrensky vyrábané kriedy, tak v polovičke zhruba 19. storočia. No a keď už sa kriedy e, ocitli v triedách a nemusel to byť ani Miško Hruška, Šuška a tak ďalej, ale mohol to byť aj Miško David, ktorý to dostal do pesničky a <laughs> poradil si spôsobom, ktorý bude opisovaný v tej nasledujúcej nahrávke. To nás vráti do toho 83. 4. roku, keď Michal David dával dohromady album s názvom Non-Stop. Snáď tú pesničku ani netreba nejak extra predstavovať e, od Zdenka Bartáka a Borisa Janíčka alias Eduarda Pergnera z takých tých známejších pesničiek z tohto albumu možno povytiahnuť aj baladu Zústaň a neodcházej. My máme príma rodiče alebo Všem se líbíš, ale nechýbala tam ani skladba, ktorú otextoval Jaroslav Šprongl a Michal David sa stal teda riadným vagabundom svojej doby, pretože ide o titul s názvom Kouskem křídy. Kouskem křídy písať po stenách, kade tade, ale táto verzia až tak zase nemusela byť proti. Potom už neskôr sa začalo sprejovať a to už ťažšie išlo dole ako kresby takéhoto typu. Napokon aj v školách sa to začalo meniť, lebo v 20. storočí už nebolo to všetko len o kriede a klasických čiernych tabuliach. Ono to ustupovalo bielým tabuľám, fixkám, digitálnym technológiám a tí sa stali bežnou pomôckou aj pre jednoduchosť, aj pre nízku cenu, ale kriedy ako také mám pocit, že sú tam dodnes, lebo však inak by to aktuálne nebolo také šialené, aké to je. A čo ešte možno po tejto stránke spomenú, lebo tých pesničiek by sa našlo určite viacej, kde sa ešte krieda ako taká objavila, ale tá nasledujúca tá má v texte Pavla Vrbu <laughs> aj zmienku o škole, ktorú už ale zbúrali. Snáď sa to nestane v prípade tej, kde sa to všetko šialenstvo aktuálne započalo v tomto období. Pesničku si zhudobnil interpret menom Petr Novák, ale my budeme počúvať inú verziu, pretože došlo na spomienku na Petra Nováka, vyšiel aj taký záznam živého koncertu s názvom Ahoj tvůj Petr, spomienka na túto legendárnu postavu a tohto projektu sa zúčastnilo viacero interpretov, ktorí s ním mali priamo alebo nepriamo nejakú tú skúsenosť. Čiže Michal Prokop, Petr Janda, Aleš Brichta, Karel Kahovec, Luboš Pospíšil, Ivan Hlas, David Koller, kapela George and Beethovens, ale sprevádzala aj Pavla Sedláčka a aj Mekyho Žbírku, ktorý sa zhostil úlohy hneď v troch skladbách, v jednej si zahral aj na gitarku, ale aby nám to pasovalo do dnešnej trikolóry, tak siahame práve po skladbe s názvom To napsaný křídou. Jak radenou křídou svý verš nepsal, mi křídlo blues hrál. Svět voněl nám dálku, a požár nás plál. Já láskou se zalknou psaný třídou, věk s vzal, však láskový křídlo mám dál.

keď sa sabolí vzal. Však láskový křídlo mám dál. Však láskový křídlo mám dál. Však láskový křídlo mám dál. Október, november roku 1997 vtedy sa to všetko mixovalo v štúdiu v Hostivaři. Záznam, ktorý bol aj o pesničke s názvom To napsaný křídou. A Meky Žbírka nám teda uzavrel blok, ktorý by sa dal tiež zaškatulkovať slovami Šašo Počmáraný. Dnes už je to trošku o niečom inom, naberá to iné rozmery, ale vždy je to o tom, čo človek zoberie do svojich rúk, tak môže dopadnúť iba dobre alebo zle. A aj keď on v tom môže vidieť v tej chvíli niečo úžasné, tak keď sa na to pozrie o 2, 3, 10 ročia neskôr, ak ešte pri tom bude, tak už na to môže mať úplne iný pohľad. Ale buďme radi, že sa len kreslí. Sú aj horšie prípady, ktoré by sa dali rozoberať takto pesničkovo, ale na tie si možno posvietime inokedy. Teraz na nás čaká v podstate už len záverečná polhodinka a to už bude o dáme, ktorej životné také pologuľaté jubileum bolo na programe dňa včera 18. novembra 65. narodeniny si pripomenula rodáčka z Podbořan, speváčka, textárka, pedagogička menom Marcela Březinová. S ňou pôjdeme do finále a popri tom samozrejme ešte pospomíname aj tých, ktorých máme dnes v kalendári s dátumom 19. november v čase premiéry aktuálne petrolejky, je tam toho celkom dosť a sú tam aj z historického pohľadu celkom výrazné postavičky, ktoré by nám mohli byť niečím aj blízke, lebo nám ich ešte nikto nesprostivil. To takto už býva, lebo keď sa raz e, určitá skupina, hlavne teda média, čo si budeme hovoriť, keď sa raz rozhodnú a začnú útočiť. Je zaujímavé, že zvyčajne všetky naraz a potom sa rozpráva o tom, že každé je samostatné, tak keď sa raz rozhodnú, tak sa zletia ako supy a neutečiete a už sa neočistíte, ani keby oni sami začali na tom pracovať, že z vás majú zase vykresliť niečo pozitívne, tak už tomu neutečiete a už budete do konca svojho života čímkoľvek, len nie tým, čím v skutočnosti naozaj ste, tak e, my sa radšej poďme venovať takým tým pozitívnejším odkazom. Aj v pesničkách ich je dosť. Tá nasledujúca, tam sa o text postaral Vladimír Kočandrle, ktorého meno ani v prípade Marcely Břizinovej nemôže prekvapiť, pretože ako dvojka boli tými hlavnými lídrami kapely OK Band ktorá sa v tých 80 -tých rokoch naozaj celkom slušne zviditeľnila a ešte viac, keď v polovičke 80 rokov spolupracovali s Karlom Svobodom, tak tu vznikol aj album nazvaný Tvoj čas přichází, kde Karel Svoboda figuroval aj v pozícii klaviristu, aj v pozícii skladateľa, čoho dôkazový materiál ponúkame hneď v prvej pesničke nazvanej Pár slov a Pár slov a dost. uľahčiť pri vzťahoch. Suverénny spevácky výkon samozrejme, nič iné sa od Marcely Březinovej ani očakávať nedá. V roku 1980 bola finalistkou súťaže mladých spevákov Mladá píseň v Jihlave a tú kariéru potom rozbehla ako kmeňová vokalistka tzv. avantgardnej elektronickej skupiny OK Band. Tá vznikla už v 79 tými základnými členmi práve Marcela Březinová a spomínaný Vladimír Kočandrle. Prešli si všeličím, vznikali albumy, prvý pod názvom Disco, paradoxne bol ponúknutý v 85. O rok neskôr tvůj čas přichází, ale pracovalo sa už v podstate v 85. na ňom, stala sa nejaká chyba a slavnosť na zámku to už ale bola v podstate minulosť pre Marcelu Březinovu, ktorá sa tam potom vrátila ešte neskôr, lebo kapela, ktorá sa rozpadla najskôr v roku 1989-90 potom o tých 10 rokov neskôr sa to na 4 roky opäť spojilo, potom zase rozišlo a ešte v 2011 začali fungovať do 2013 následne už došlo len skôr tak na reedíciu a nejaké tie návraty k singlom, ktoré ako formácia svojho času posúvali smerom k poslucháčom, ale Marcela bola aj solistkou, aj toto si budeme mať možnosť pripomenúť, ale ešte než sa vzdialime od albumu Tvoj čas přichází, tak si poďme vychutnať aj druhý príspevok, spolupráca Karla Svobodu a Vladimíra Kočandrlého. To sa v tom septembri roku 1985 v štúdiu Electrovox, ktoré bolo štúdiom Karla Svobodu, tak to sa premenilo aj do skladby s názvom Tajnej kód. Tajnej kód. Hoka Bandu, ale pre túto chvíľočku aj posledná. Ešte sa vrátime k tomuto projektu, ale poďme sa pozrieť do iných období, pretože po po prvom odchode sa Marcela mala možnosť prezentovať aj ako solistka, respektíve bola súčasťou projektov s inými umelcami, asi najčastejšie po boku Leška Semelku a jeho SLS v tom závere 80. a začiatku 90. rokov, následne to bola kapela Jandim Band, Slávku Janda, Jandu, ktorý bol známy hlavne z projektu Abraxas, no a zásadnejšie výsledky aj vrátane nominácie na výročné ceny hudobných ocenení Grammy. Toho sa dočkala tak v 90. rokoch, keď jej vyšli tie dve profilové e, platne, alebo dva albumy v tom novom tisícročí, potom čiastočne zrehabilitovala svoje pôsobenie v dočasne obnovenom OK bende. No a keď sa um, pristavíme pri spolupráci práve s Leškom Semelkom, tak dostalo to aj celkom výstižný názov. Vladimír Mertlík vtedy pracoval na textoch pre ich spoločné projekty a single, ktorý si pripomenieme, točený v decembri 1988 dostal názov už jeden solo. A potvrdia to aj pesničkou. vzniklo viac, ale asi ťažko niekomu alebo väčšine budú povedomé aj tituly typu Jak blázen před lidmi vypadám, to nemá význam, co nadělám, alebo tvůj obličej, prípadne správný fígl, ktorý sa objavil na Ačku tejto malej platne, kde Bčkom bolo práve dielo, ktoré sme dopočúvali. Došlo aj na tie dva albumy, solové albumy Marcely Březinovej, každej to má rád profil, ktorý vydala v tom 93. Zaujímavý aj tým, že sa toho zúčastnili tiež hráči ako Milan Broum a tiež e, Milan Peroutka ako bubeník, inak e, z Olympiku, ale vtedy to bolo krátko rozpustené, než to Petr Janda dal opäť dohromady aj s týmito pánmi. A Jiří Šíma, ten sa postaral potom aj o muziku na ten ďalší produkt, e, ktorý si môžeme pripomenúť, Nesmíš loudit, bol album, na ktorom sa nachádzala aj nasledujúca pesnička, ale k nej sa dopracujeme už aj cez pohľad do toho dnešného kalendára, lebo blížime sa do finále, máme tu poslednú hodinku. tak aby sme nepozabúdali na tých, ktorých zvykneme spomínať e, v čase premiéry. Dátum ukrýva zaujímavé mená, Michail Vasilievič Lomonosov, všestranne zameraný ruský vedec a spoluzakladateľ prvej ruskej univerzity, dostatočne známej Lomonosovej, ten bol ročníkom 1711. Andrej Kmeď, slovenský botanik, archeológ, etnograf, narodený v roku 1841. Ďalší Andrej Žarnov, rodák z Kuklova, lekár, básnik a prekladateľ. Ten sa narodil v roku 1903 inak ako František Šubík, to bolo jeho meno. No a napísal viaceré zbierky, bol aj členom Medzinárodnej komisie, ktorá zistila, že niekoľko tisíc polských dôstojníkov zabila v tom 43. v Katinskom lese tajná komunistická ruská služba NKVD. Po 48. ho aj preto na Slovensku väznili, neskôr radšej emigroval do Spojených štátov. Z toho hereckého sveta by mohli byť zaujímaví Eduard Dubský, herec, narodený v roku 1911 a o 5 rokov mladší František Di Barbora, ktorého tiež snad netreba predstavovať. Slovenský herec, aj keď starý otec to bol Giacomo Di Barbara, talianský podnikateľ pochádzajúci z Udine a vlastnil potom pri Viedni továreň na výrobu textilných farieb, ale po vyhorení továrne sa potom presťahoval do Bratislavy. Mal 8 detí a aj ocina Františka e, Filipovské, e, Františka Di Barboru, to bol e, Franti, Filip Di Barbora, ktorý bol železničiarom, ale syn sa teda stal neprehliadnutelnou hereckou postavou, aj keď mal blízko tiež k športu, lebo aktívne hrával aj ľadový hokej, ako brankár odohral dokonca aj tri stretnutia za reprezentáciu. Žiaľ teda po automobilovej nehode, ktorá skomplikovala a boli, bola komplikovaná aj zdravotnými ťažkosťami so srdcom, tak sa to potom v septembri 1987 uzavralo. No ešte z tých vzdialenejších ročníkov, keď už sme pri tom hereckom svete, Zdenek Díte, ten bol ročníkom 1920, v mladosti tiež tam bolo, bola blízkosť hokeja, polibek ze stadionu, tak Jana Dítetová, ktorá bola jeho menovkyňou, tak si spolu zahrali hlavné postavy Jozef Dóci, ten bol o 9 rokov neskôr narodený v 1929. Legendárny slovenský herec, komik, narodený v Nitre, kde aj dlhodobo pôsobil ako člen divadla Andreja Bagara. Tiež nás už opustil v 2013. No a s e, tým filmovým a e, všeobecným herectvom mal skúsenosti aj režisér, scenárista Jaroslav Soukup, 79 rokov je od narodenia. Divácky úspešné filmy to boli hlavne Vítr v kapse, Kamarát do dešte alebo Disko příběh. Meg Ryan, americká filmová herečka, 64. narodeniny si pripomína. Filmy ako Láska cez internet, Francúzsky bosk alebo Mesto anielov by mohli byť známymi. Od nej o rok mladšia je Jodie Foster, Tiež americká herečka popularitu je prinieslo účinkovanie vo filmoch typu znásilnenie alebo mlčanie jahniat a tým pádom sa tento zoznam aj uzatvára. Zvyšok si doplníme po pesničke nazvanej Kde te zas mám? Samozrejme Marcela Březinová stále v hlavnej úlohe. say 65. narodeniny Marcely Březinovej si pripomíname aj návratom do tých 90. rokov. Podľa encyklopédie jazzu a modernej populárnej hudby bola jednou z prvých, ktoré transformovali spevácké prvky novej vlny do českého ženského vokálu. No a tá predposledná pesnička, ktorá nám o chvíľočku zaznie z rovnakého produktu, nad ktorým bdel ako hlavný autor Jiří Šíma, známy z Jojo Bandu, tak eh, tá sa hodí aj celkovo k reláciám tohto typu, lebo niekedy je to tak, že vám môže niekto pripadať múdry ako rádio, ale aj vďaka informáciám, ktoré sa dajú dohľadať všeobecne, tak sa ešte poďme pozrieť na ten zvyšok dnešných oslávencov, alebo tých, ktorí si to pripomínali, lebo je ich už dosť, ktorí medzi nami nie sú a je to aj 102 rokov od narodenia Heleny Matlíkovej, ktorá sa stala ilustrátorkou detských kníh, môže byť, že doma máte tiež nejakú, lebo tie kresbičky boli veľmi pekné a zostali pekné dodnes. Larry King, to bol moderátor americký, mal svoju vlastnú talk show na televízii CNN, ktorá sa vysielala od roku 1985 do roku 2010, on ako ročník 1933, zomrel v januári pred 4 rokmi a CNN možno spomenúť aj v súvislosti s Tedom Turnerom, lebo to bol americký mediálny magnát, zakladateľ tejto televíznej spoločnosti, narodený presne 5 rokov po predchádzajúcom oslávencovi Kelvin Klein, módny návrhár, ročník 1942, v 68. založil odevnú spoločnosť, ktorá nesie jeho meno a samozrejme mnohí, hlavne modelky, sa spojili s touto značkou No a už tu zostávajú v podstate len dvaja športovci, francúzsky futbalista Laurent Blanc, 60 si pripomína, e, ktorý v dresoch Barcelony, Milánskeho Interu mal možnosť, ale aj v Anglicku v Manchester United, kde svoju kariéru ukončil v roku 2003, e, tak e, má na svojom konte slušné úspechy, aj v reprezentácii odohral 97 stretnutí, už to na tú stovku nedotiahol, nastrieľal 16 gólov a tiež tu boli celkom úspešné obdobia, rovnako ako v prípade Petra Sikoru, rodáka z Plzne, bývalého českého hokejového útočníka, dvojnásobného majstra sveta z rokov 1999 a 2005. Na budúci rok to bude 50 v tento deň. No a než sa dostanú na rad tí, ktorých e, máme medzi odchádzajúcich, tak poďme počúvať Marcelu Březinovú v nahrávke chytrej jak rádio. Že to život zamotá Tohle nemělo se stát, světlo střídá samota, žár pekla mráz. Vypadnout jen chvíli pryč, nechat tvoji stráž. Snad nahoře nám smažou náš oče náš. to jenom nebloudit, tohle není žert. Pojď takhle zůstat, aspoň na moment. Tajný dveře otvírám, světlo svítí. Když srdce zrústaj, lítaj jiskry lásko. Ty seš tak chytrej jako rádio. Teď seš tak chytrej, tvý samolibí, Teď seš tak chytrej jako rádio. Tvý samolibí, hraješ sám. Řekni, v čem ta síla tkví co přitahuje nás, co je dobrý a co zlý, pro srdce na pospas, do ohně jim přiložit, tak to cítím, když les se kácí, lítaj čísky, lásko, teď seš tak chytrej, jako rádio seš tak chytrej, tvý samolibý, teď seš tak chytrej, jako rádio, tvý samolibý, hraješ sám. jenom nebloudit, tohle není žert. Pojď takhle zůstat, aspoň na moment. Tajný dveře otvírám, světlo svítí, když srdce srůstaj, lítaj jiskry lásko, ty seš tak chytrý, jako rádio. Teď seš tak chytrej, tvý samolibý, Teď seš tak chytrej, jako rádio. Tvý samolibý, hraješ sám. Yeah. seš tak jako rádio seš tak chytrej, ty samolibý. Teď seš tak chytrej, jako rádio. Tvý samolibý, hraješ sa. No a my si ešte zahráme jednu pesničku, ktorá urobí podku za tým dnešným posedením aj nad pesničkami Marcely Březinovej, aj nad tými ďalšími. Bude to už zase návrat k OK Bandu a veľmi vhodná pesnička práve do tohto jesenného času. Pomaličky už sa nám bude iba ochladzovať viac a viac. To, čo vychladlo, to môžu byť aj spomienky na tých, ktorí nás v tento deň opúšťali. Svet ako taký. Franz Schubert, rakúsky hudobný skladateľ, rodák z Viedne, kde sa to aj v tom roku 1828 skončilo. Mal mimoriadnú schopnosť vystihnúť lirické, romantické nálady. Franz Liszt o ňom hovoril ako o najpoetickejšom zo všetkých hudobníkov. William Siemens, to bol britský technik, priemyselník nemeckého pôvodu, zomrel v roku 1883. V 1966 to bola herečka Terezie Brsková, postavičiek stvárnila viac, možno babka Kořenářka z rozprávky Byl jednou jeden král s Janom Verichom, Vlastom Burianom by mohla byť takou známejšou. Alan Pakula, tvorca filmov typu Všetci prezidentovi muži a Sofína Voľba, ten zahynul pri automobilovej nehode v roku 1998 21 rokov uplynulo od odchodu Jana Pixu, to bol český konferenciér, moderátor, dlhoročný dramaturg Českej televízie a príležitostný herec. Taká epizódna úloha sa mu ušla napríklad v titule Šialene smutná princezna a patril k prvým konferenciérom diváckých televíznych súťaží v Československu. Jeho objavom práve pri vedomostnej televíznej súťaži bol aj komik Jaroslavu Štercu. Jan Zeman, slovenský filmový scenárista, režisér, môže byť, že kľúč od mesta alebo kľúča od mesta z roku 1982 sa môžu vybaviť tak ten zomrel pred 15 rokmi o dva roky neskôr aj ruský skladateľ Boris Natanovič Strugacký no a z tých čerstvejších odchodov je to hlavne Jana Novotná bola českou profesionálnou tenistkou, rodáčkou z Brna. Aktívne hrávala v rokoch 1987 až 99. Darilo sa hlavne vo štvorhre. Stala sa víťazkou Wimbledonu v 98 keď vo finále zdolala francúzsku tenistku Natáliu Tuziatovú a vyhrala tam aj s Martinou Hingisovou štvorhru superkami američanka Lindsay Davenportová a bieloruska Nataša Zverevová zomrela v roku 2017 po dlhom boji s rakovinou, takže to sú tí, ktorých možno dnes pospomínať a na ktorých si je možné zaspomínať. A ešte takú melancholickú záležitosť. Na záver opäť hudba Karla Svobodu a text Vladimíra Kočandrleho. Pesnička, ktorá sa objavila aj na albume Tvůj čas přichází. Skladba Hádej. No a to je z Petrolejky všetko, takže i naďalej hoci si chraví a dnes trošku pod mrakom máme, aspoň tu v Banskej Bystrici, tak ale i naďalej príjemný čas môže byť, že aj v našej spoločnosti z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. proč je taží léto pryč. Hádej. Proč slunce pálí čím dál míň? Hádej. Je svadlých kytek stále víc. každá si přát. Najdem naší lásku.